Ազգային ժողովի այսօրվա լիագումար նիստին ներկայա գտնվել հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Խորհրդարանը քննարկել է նախագահի 2022 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի ընթացքի արդյունքների ու 2023 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի վերաբերյալ հաղորդումը։ Պատգամավորներն Արայիկ Հարությունյանին հարցեր ուղղելու հնարավորություն են ունեցել։ Հաղորդումը Ազգային ժողովի կանոնադրության համաձայն խորհրդարանում էր եւ պատգամավորները հնարավորություն ունեցել են ժամանակին ծանոթանալու դրան։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այս մասով այլ ասելիք չուներ։ 2023 թվականի ծրագրի մասով առաջարկեց խմբակցությունների հետ առանձին հանդիպումների ձևաչափով քննարկումներ ունենալ։ Նախագահի գործնեայության վերաբերյալ հաղորդման շրջանակում 8 падգամավոր հարցեր ունեին։ Հարցերի առանցքն Արցախում ստեղծված իրավիճակն է, Արցախի շուրջ ընթացող աշխարհակաղակական գործընթացները։ Արամ Իսաղաբեկյանի հարցերից մեկը ներկայումս ամերիկյան հարթակում ընթացող բանակցությունների ներառնչվում, հաջորդը Քաշաթաղի միջանցքի ապաշրջափակման գործընթացին։ Առաջին հարցին նախագահ Հարությունյանը խոստացավ ոչ հրապարակային ձևաչափով պատասխանել, երկրորդ հարցին հետևյալ կերպ է պատասխանել։ Բանակցություններ ամեն օր ընթանում են ռուս խաղաղապահների եւ ադրբեջանական կողմի հետ, բայց քանի որ այստեղ ադրբեջանական կողմը այդ միակողմանի փակման պատճառներից մեկը համարում է այն, որտեղ է ունեցել ամսի 15-ի առավոտյան շուտ սահմանին Հայաստան, այսպես ոչեցալ այդ Հայաստանի սահմանի վրա, ես կհամարեմ Հայաստանի սահման, այդ առումով կա նաեւ Հայաստան Հայաստանի իշխանությունների եւ Ադրբեջանի իշխանությունների միջև քննարկման անհրաժեշտություն, հույս ունեն, որ բացի խաղապարներից տեղի կունենան այլ նման քննարկումներ, որ เป զի հանդուցալուծվի այդ հարցը։ Կներեք համանախագահ Սրանով։ Արայիկ Հարությունյանը պատասխանելով падգամավոր Դավիթ Գալստյանի հարցին, թե բավարար է գնահատում արդյոք հայկական կողմի աշխատանք միջազգային հարթակներում ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծման ուղղությամբ, խոստացավ падգամավորների հետ այլ ձևաչափով ներկայացնել մանրամասներ դիվանագիտական աշխատանքի վերաբերյալ, որ կատարվում է Արցախյան հիմնախնդրի ղեկավարման ուղղությամբ։ Միաժամանակ շեշտեց, որ եթե Քաշաթաղի միջանցքը դեռ փակ է, նշանակում է այդ աշխատանքը բավարար չէ անելիքներ կա Հայաստանի իշխանությունների կողմից, մեր կողմից, ռուս քաղաքապահների կողմից, իհարկե նաև այստեղ մենք պետք է հաշվի առնենք որ Ադրբեջանը։ Մի բան պետք է հաշվի առնենք, Ադրբեջանին պետք է առիթ հերթական մեր նկատմամբ ճնշումը գործադրելու առումով։ Ամեն մի առիթ պատճառը այլ է, պատճառը մեզ հրավիրելու սա կարող է բարձրաձայն ասել, պատճառը արցախյան դելեգացիային Բաքու այցելելն է։ Նախագահ Հարությունյանն անդրադարձել է նաև ներքին խնդիրներին, ընդգծելով, որ այս պահին անչափ կարևոր է, որ տեղեկատվական պատերազմի պայմաններում մեզանից յուրաքանչյուրը զգոն լինի, գիտակցելով, թե ինչ կարող է արժենալ իր անզգույշ կամ չմտածված խոսքը կամ ապատեղեկատվությունը։ Տեղեկատվական հոսքերը կառավարելու համար նաև օրենսդրական կարգավորումներ են կատարվելու, խստացվելու են տեղեկատվության տարածման պայմանները։ Մետաքսե Հակոբյանը, ինչպես ինքն արտահայտվեց, հանրությանը հուզող մի քանի ընդհանրացված հարց ներկայացրեց։ Դրանցից մեկն Արցախի ժողովրդի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի մասին էր։ Օրակարգում է այն արդյոք տպավորություն է, որ այն մերժված է եւ դրա օրակարգ բերելու ողջ բեռն Արցախի իշխանությունների վրա է ընկած, ասում է падգամավորը։ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը կախված է Արցախի ժողովրդից, ասում է նախագահ Հարությունյանը։ Ինքնորոշման իրավունքը իրացնելը կախված է լինելու մեզանից։ Այո, մեր զրկանքներ կրելով մենք պետք է մենիկնորոշման իրավունքի հասցնենք իր վերջնական նպատակներին։ Բայց եթե մենք նախընտրեցինք կոմֆորտը, կոմֆորտ չենք ունենալու մի տարի հետո, ուզում եմ բարձրաձայնել մեր հասարակությունը իմանա, Ավելի քան 2 ժամ падգամավորների հարցերին պատասխանել են նաև կառավարության անդամները։ 13 падգամավոր 24 հարց են հնչեցրել։ Այդ հարցերը վերաբերել են արտաքին ու ներքին քաղաքականությանը, տնտեսության տարբեր ոլորտներում արկա խնդիրներին, շրջափակման մարտահրավերներին ու այդ մարտահրավերների դիմակայման պետական ռեսուրսներին ու մոտեցումներին։ Կարինա Աթայանին հետաքրքրում էր առողջապահության կազմակերպումը շրջափակման պայմաններում։ Առողջապահության նախարար Վարդան Թադևոսյանն է մանրամասներ ներկայացրել ճանապարհը ժամանակ առ ժամանակ փակում է եւ մենք էլ պետք է արագ արձագանքենք առողջապահության համակարգում եւ պլանային վիրահատությունները ամիջապես կանգնեցում են երբ որ ճանապարհը փակում է եւ կազմակերպում է վիրահատությունը միայն անհետաձգելի դեպքերում նույնը վերաբերվում է այդ պլանային հետազոտությունները տվյալ պահին երկու շաբթ օրը կսկսվի պլանային բոլոր նշանակված հետազոտությունները եւ զրահատությունները, իսկ ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ հասկելի եւ կարավելունի վիճակում է գտնվում։ Շրջափակման պայմաններում Պարենի ապահովման գնումների գործընթացի տնտեսության կազմակերպման եւ հրատապլուծում պահանջող մի շարք հարցերի պատասխաններ տվել է պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը։ Թեն 10 4-րդ օրն է գտնվում ենք ամբողջական շրջափակման մեջ եւ Արցախ ընդհանրապես այդ թվում նաեւ հումանիտար վերնափոխադրումների տեսքով որևէ ցննդատեսակ ապրանք չի ներմուծում եւ մենք շարունակաբար փորձում ենք պահպանել իրավիճակը համատաբար կայուն, այսպես ասած, վիճակում դա վերջին 3 ամսում կատարված աշխատանքի արդյունքն է Հարցերի մի մեծ փաթեթ ԿԳՄՍ նախարարին էր հասցեագրված։ Պատգամավորները հետաքրքրվեցին, թե ինչպես է կազմակերպվելու 2023-24 ուսումնական տարին, ինչ խնդիրներ են առաջանում եւ հնարավոր է արդյոք այդպիսի պայմաններում ապահովել կրթական process-ը։ Նախարար Նորայր Մկրչյանի այոն համոզիչ էր։ Ազգային ժողովի լիագումար նիստի ընթացքում երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվեց ոչ այդ առաջին ընթերցմամբ ընդունված մի շարք վարչական իրավախախտումների համար կիրառված դույժերի համաներման մասին օրենքի նախագիծը։ Նիստը եզրափակեցին Արթուր Մոսյանն ու Արամայի Սաղաբեկյանը, հանդես գալով падգամավորական հայտարարություններով։ Արթուր Մոսյանն անդրադարձել է ԱԺ-ի Երևանի ստում ընդունված որոշմանը սահմանադրության մեջ լրացում կատարելու մասին։ Այն կարևոր է, քանի որ կբացառի իրավական, քաղաքական կամ ֆորս-մաժորային իրավիճակներ ստեղծվելու պարագայում երկրում անիշխանության առաջացումը։ Ճիշտ է, դա խնդրի կարգավորում է մինչև 2025 թվականի գարուն։ Ազգային ժողովի քաղաքական ուժերը կոնսենսուս են ձեռք բերել սահմանադրական փոփոխություն իրականությունների ընդհանուր փաթեթի քննարկման մասով, որը խնդիրը կկարգավորի նաև 2025 թվականից հետո։ Մինչ այդ ազգային ժողով նորենզրական այլ կարգավորումներ եւս պիտի մտցնի։ Ներկա պայմաններում գուցե ժամանակավրեպ դիտարկվի նման հարցերի քննարկումը, բայց պետք է հիշենք, որ ազգային ժողով նորենզրական մարմին է եւ այս նախաձեռնությունները հետագայում երկիրը հնարավոր սպառնալիքներից ապահովագրելու համար են նաեւ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։